Habakuki esura ya kabiri Omukama na Aurora Habakuki Nijenkube omumunara gwange nyikareyo ndinde ekyarangambira n'ekyo aramporora abyo mutakire Omukama akamporora ati Andika ebyo wabona omukubonekerwa kwawe mara obiandikege ge ambengo z'amabale arabishoma ashobole kubishoma bwangu ebyo bayorekwa bina obukiro bwayo biribao bwangu kandi birigamba amazima noro birikererwa obirinde kyonka biribao kwo tibirikererwa owo mutima gubi alituikana kyonka omurungi obwesi gwabwe bulimugiza oburora amaereruka gababi edivai inagabantu kandi oweikuru talirama omururugwe gubagungi nkogwa sheoli tali oro aiguta ashusho rufu amahanga agakwata gona enganda zona zensi azinduraze amahanga gagona gali mujamya gamushekerere nigamulerura nigagamba gati yagwerwa atuma ebitalibye isi alibituma abererayi no muntu akwate byabanu emikwato alibona abontonga baliimuka bataralire basisimuke bakujugumbise awo oliba munyago gwabo kuba okanyaga amanga gangi mbonwa manga agasigaireo naiwe galikunyaga gakuturabo waisire nobukatiri obuokolera banu omubigo naandiona alikabona anyaga banu kutungisa ekaye kugigize mirembe ngu etali bakantu ukaita amanga gangi wagora eka yawe iwe wenene uyitumbikire omukabi kuba eibale liliema omurukuta lichure kandi epapi erichura eyimire omurushwi zirimulya aitabantu akabaka ebyabo akabani byo ayombekesa amajuge amahanga basingire byabo ebyo bakozire bakasha kushayi amani byagwa omumuliro Ensiyona elimanya okwo mukama agire kitinwa. Ekitinwa kingi nkama izigaijuire enyanja. Alikabona ayalibuburaga akashasa abatabani akababonesa enaku kubagenza busha akashemererwa. Oliguta enshoni toliguta kitinwa. Olinywa usiraituke. Omukama mushobora alikubunza enaku ulisigara nenshoni ekitinwa kikuweo obukatiri obo bakoleere Lebanoni bulikushubao enyamaishwa zaamo ezo waisire zilikukura olifa ozire abo waisire nabo wakoleere obukatiri obukatiri obo wakoleere ebigo nabamu kigira mugashoki ekihuku manya kikorwa bukorwa kihenshano mara marakegesa ebishuba omubuya akora ebihuku bitagamba ebya ayekoreere nibyo ayesiga yagwerwa agambira ekihuku kyomuti ati sisimuka eibale litagamba ati imuka ekihuku kyakuboleka ebisherekire leba kisigire ezabu nefeza kandi tikina moyo nakati kyonka omukama asingire omulirwensinga entakatifu yeyona eyesize omumayishoge